Tim Cimat punya cerita dengan judul Arwai Pak Yo, kiriman Raharjo Mulyono. arep dak critake iki minangka pengalamanku pribadi nalika isih sekolah. Kedadiane udakara taun 1986. Ngepasi iku aku ngangsu kawruh ing sekolah farming menengah atas baja. Omahku Semarang. Dene sekolahanku ing desa Meteseh baja kang jarai cukup adoh watara 18 kilometer. Mulane dining bapak lan ibu aku dikosake pamri ben cedak sekolahan sehingga bisa sinau kanti jenak. Aku kos ing dalam mbah mar. Kurang luih 100 meter jarak ekor sekolahanku. Sehingga kos bucah limo lanang kabeh. Kejobo aku goyudi soko gunung pati. Saryono lan safi soko limpung datang. lan Patricius Manemasi bocah Asri Dili timur Timur kang wektu iku isih mlebu wilayah Indonesia Daleme Mbah Mar pancen ligi kanggo kos bocah lanang kamare ana loro ing ruang tengah lan sisih tengene ruang tamu Aku Saryono karo Patris, undang-undangane Patricius manggon ana ing kamar ngarep. Kasuri ombo cukup dituruni bocah telu. Ana meja rada gedhe kanggo sinau. Sok-sok uga kanggo mangan. Ngarep kamar ana singgetan kaca bening udakara ukuran loro mungsuh sak meter ngadep menyang teras. Waktu semono durung ana listrik. penerangane nganggo lampu Petromax. Ngono wae ora kabeh omah duwe lampu Petromax. Yen wis wengi lampune dipateni banjur diganti lampu teplok utawa sentir. Kabeh wanci magrib Mbah Markakung ngurupake Petromax lan dicentelake ruang tamu. Dene kamar lan tawon dipadangi nganggo lampu teplok. Kulinane sakwise bocah-bocah rampung sinau lan mangan, kabeh banjur mlumput jagungan karo Mbah kakung putri ing ruang tamu. Kabeh mirengake dongenge Mbah Mar. Aku paling seneng yen diceritani bab bangsane lelembut. Yen critane Mbah Mar bab lelembut wis rampung, bocah-bocah gegancan mlebu kamare nuli mancal kemul. Ancine isih keporo esuk naliko ingguri kosanku keprungu rame-rame. Aku sak konco kepeksa podo tangi mergo kebribenen rame-rame mau. Aku banjur ngulai imbah marputri. Saperlu mitrang ono kedadian opo isih isuk umun-umun kok wis obyak. Konten kedadian opo mbah, wingging gedio kok rame sangat. pitakonku marang Mbah Mar Putri sing pinuju olah-olah. Pak, iya kendhat ing wit rambutan buri omahe. Sisime isih kemandul, ora ana sing wani ngutik-utik. Nunggu tekane polisi. Loh, nopo jalarane kok Pak Yong nggayut tuwuh? Sajake wis ora kuat nandang leloro kang mataun-taun ora waras. dini tonggo aku wis tepung karo Pak Yo. Keporo malah asring ketemu. Sebab uger budal sekolah aku sak konco mesti lewat ngarep omai. Pawaane Pak Yo lemu cendek. Wongi uga kerep metu melu janduman ing lincak ngarep omai. Nanging Pak Yo pancen ora akeh gunemi. Sajak ono prakoro sing lagi ganjel pikirane. Sakwise polisi teko jisime Pak Yo sing gumantung iku lagi didunake. Gandeng adhedhasar olah TKP polisi ora nemokke bukti kadurjanan lan pihak keluarga go wis ikhlas mula awan iku go jasate Pak Yo banjur dikubur. Mung dino candake. Udan receh kawit sore ora ana terangi. Bawane adem jekut. Mangari bawani kahanan sepi kaworan tintring. Kaya biasane bengi kuwi rampung mangan lan sinau, bocah-bocah padha ngumpul sinambi ngemil kacang lan telo godhok kanggo ngrungokake dongeng Mbah Mar. Bengi kuwi Mbah Mar crita nalika isih enom yen nate dali saka desa bebengan menyang daleme ing metese. Mergo wancine wis ngarepake magrib, mula Mbah Mar ngambah dalan sidatan lewat sawah, alas jati lan kebon karet. Nalika lakune tekan pesawan, Mbah Mar ngurupake sentri awit dalan sing bakal dilewati peteng dumuk irung. Dilalah kok sentri pas ora murup. Mbok menawa batrene entek. Mula tindak Mbah Mar alon-alon banget nurut galengan. Tekan entek-entekane pesawahan lan lagi arep mlebu alas jati. Mbah Mar kaget mergo ing koncotan dalan katon kelap klipi lampu cacah loro. Mbah Mar ngira kuwi wong sing lagi padha udud. Nanging baleren sang soyo cedak sing dikira lampu kelap-lip iku jebul matane macan sak gudel gedini. Sak naliko mbah mar layu sifat kuping tanpa noleh memburi. Tekan omah kantin napas isih krengosan. panjenengane cerita marang Mbah Marputri yen mentas diketok Mbah Loreng. Ujare akeh, Mbah Loreng ngono macan siluman sing tunggal jati ora mbebayani tumrap manungsa. Mung kala mangsa ngetoki wong sing ngambah wewengkon alas. Uh uh uh uh uh uh jam setengah songo ademi sang soin jekut ucap-ucap banjur melepuh menyang kamari diri-diri Petromak dipateni lan diganti teplok aku karo Saryono isih bengan burung bisa turu dene Patris wis ngorok senggar sengguru sajak kepenak banget Jo dino iki lak belum dinane matine Pak Yoyo bener Sekor mangsaku bengi iki kok kekes lan tintrim yo. menawa kaperdawan dan sing ora mandek-mandek iki wis tinggal turu sesuk ben ora kawanan ora suwi Saryono wis turu kepenak dene aku isih ketap-ketip nyawang pian aku banjur mapan lungguh ndedonga sak durunge turu sawise sareh rasaku aku banjur ngletak lan leset delok wae wis ora weruh apa-apa tengah wengi aku mlilir mergo kebelet pipis aku bingung arep metu menyang jeding ijen wedi awit kamar mandine neng jobo rehne tak empet-empet tetep ora bisa wekasane saryono tak duga sar, sar tolong terno aku nyang jeding aku kebelet nguyo ah nguyo neng arep umah wek ora wesok ngarep umah wek loh ucapi saryono karo malah alian jingkrung lang rapetake kemuli Terbelah ni bucah iki ono wong jireh kok moh mbaturi nguyuh. Aku kepeksa menyat buka lawang ruang tamu kang modele kupu-kupu. Lawang tak buka sisih, aku banjur metu menyang teras. Saat durunge pipis aku noleh ngiwa nengen. Sumelang ana sing ngonangi. Noleh ngiwa ra napa nanging bareng aku noleh nengen sak dadaku tratapan. Katon belegering pewujutan ngadek kanthi tangan sendakep, Meripati nyawang mencereng. Aku kaget, nanging nyoba dak panek-panekake namatake rerupan mau aku kepingin mestekake dheweke kuwi menungso sing duwe karep ala apa bangsane lelembut nanging sakwise permono panyawangku rerupan remeng-remeng iku ora selewah karo Pak Yo niku nyawang aku tanpa kedep sandangane sarwa putih sanaliko aku agi-agi mlebu omah bocah-bocah tak gugai tak kandhani yen ing ngarep omah ana wong nyolowati sing gagate duwe karpolo kabeh tak kon waspada aku sengaja ora cerita yen sakbeneri sing ngetoki aku mau wujudane pakyo amprih kanca-kancaku ora padha wedi Sasi candhai aku wis ora ngekos meneh. Aku ganti nglaju saka Semarang. Saben esuk bubar subuhan aku budal nyegat bis jurusan Bojo. Syukur ing kersane Gusti dene wekasane sekolahanku bisa rampung. Semene cerita saka aku bersama tim Jimat. Salam misteri, salam Jimatres. Au.